Ipar Euskal Herriko iru boska guneetako autagai geienak AHT berri baten eraikitzearen kontra agertu dira. Alde agertu den bakarra Bernard Uturri laugarren boska ere muko alderdi sozialisteko autagaia da bere iduriko AHT ari esker Espainiarekin konexioa azkenean lortuko ginuke merkantzien garraioa oraingo burdin biderako libratuko luke berotegi efektu gasak murriztuz eta bidetako autosaturazioa apalduko luke. Beste bederatzi autagaiak ez dute galdezketari erantzun hauen artean, FN alderdiko autagai guziak, La Republika Marxeko Florence Lazer eta Loiko Rege eta Resistant alderdiko Jean Lazal. UPR alderdiak berak referendun bat alokatzen du aht gaiaz. Kontra didenak argiki, EH bai, Europekologi Lever Berdeak, EH Jota PNB, France Insoumise eta lutte Ouvrière. Jakin landesetako hiru hautagai atxetaren alde agertu direla, alderdi sozialisteko bi Autagai eta la Republika Marxeko kandidatu bat.